โยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธะตัวเยนะภะคะวะตาธรรมโม สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโต สาวกสังโฆ ธรรมยังพระขวันตังสัทธรรมังสัสังคังอิเมหิสการเรหิยะทาระหะอาโรปิเตหิอภิปุจยามา สาธุโนพันเตภะคะวาสุติระปารินิพุตโตปิปัจจิมาสนตานุกรมปมานาสาอิเมสการเรดุขตาปันนาการพุเต ฏิคันหาตุหามหากังดีการตังหิตายะ สุขายะ อระหังสัมมาสัมบุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น กสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบุทธังพระขวันต

าวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนามา ธรรมยังพุทธสาพังขวัตโตบุพพาคณมการังกะโรมะเสตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระ กิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระ ซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระ มยังบุทธาพิทุติงกะโรมาเซตาทาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใด หารา สมมาสมุเป็นผู้ตรสรูชอบได้โดยพระองค์เองวิชาารสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและารสุขโตเป็นผู้ไป ด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแข็งแกร่งหานุตารโอปุริสธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึก สัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุตรโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระภาวาเป็นผู้มีความจำเริญใจ โยอิมังโลกังสเอวกังสัมมารกังสัพรามกังสัสมณพรามหิงปัจังสเอวะมนุสังสยังอภิญญาสัตติกัตตวาปเวเดสี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 You are. ฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้น กราวกราบท่านธรรมยังธรรมาพิทุติงกโรมาเซโยสสวโตภะคะวะตมโม พระธรรมนันดเป็น ระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง อาการิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แล้ว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 ปัจจตังเวทิตาโควินโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหันธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหัน ิรสานามานิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราบหันธรรมยังสังคาพิทุติงกะโรมะเสโย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 ให้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริกุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นาเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเฮสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละ รงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าอาหุนไโย เป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาฟาหุนไโย เป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทากินไหโย เป็นผู้ควรรับพระสินาทานอันจริการนิยมเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันจริอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า สังฆังอภิปกชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศิรชานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเสียงก้าวกราบ หันดมยังรัตนาตยปนามคาทายโยเจวสังเวคปริกิตนาปาทันจาปนามาเสสุสุทโธการุณามหันนาวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจพวงมหันโนโยจันตสุธาบรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด โลกายสภาโกปกิเลสขาตโก เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาทิเลสของโลก วันดานิพุทธังมหามาดเรนตังข้าพระเจ้าไหวยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเพื่อเพื่อ ธรรมโมปฏิโวิยตาสสะตุโน พระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมะกะปากามะกะเทระปินโคจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด โลกุตโรโยกักทัตถติปโน ซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ที่แนวแห่งโลกุตระนั้น วันดามิธรรมังอาหามาดเรนตังข้าพระเจ้าไหวพระธรรมนั้น โดยใจเคารพเพื่อเพื่อสามโฆสุเขตาพยาติเขตาสัญญิโต พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยติทัสันโตสุขตานุโพทโก เป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตราสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมตโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโรเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี วันนามิสังฆังอหามาดเรนะตัง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 ขออุปาทวะทั้งหลาย จงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น อิทาตถาคโตโลเกอุปันโน พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเดสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นทางเครื่องออกจากทุกข์ ามิโกปรินิพานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพานสามโบทคามีสุขตัปปเวทิโต เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิดุขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิดุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ มารณังปิดุขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสาปิดุขังแม้ความโศกความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความข้ามแกงนใจก็เป็นทุกข์อาภิเยหิสัมปโยโคดุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคดุโกความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยานปิดชังนัลพัติกรรมปิดุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะพันจุปาทานกันธาทุขาว่าโดยย่ออุปาทานกันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สหายาทิทาง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาตานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป เวรโนปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปารานาคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาดานาคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ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 ปริเดเวหิตุเอหิโลมนัสเซหิอุปายาเซหิโดยความโศกความร่ำไรร่ำมัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความขัดแคงใจทั้งหลายดูขอทิ้งนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว ตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว หาเปวนานิมาสเกวราสะดุกาคันทาสะตะกิริยาปัญญาเยธาติทานจะให้การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ติหิระปารินิพุตามปิตังปะกวันตังอุติสารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระภูมิพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้น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 ดปาติโมคคาทยโยปนามเสจักปัสสะการนังการไม่ทำบาปทั้งปวง กุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สัจิตาปริโยรปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอดเอตังพุทธานาสาสนังทานสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติปรมันตโปติติฆา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 ป่าทวิงซึ่งแผ่นดินกหาลิงคารังอิวาประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ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 ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลาย เป็นความสุขอย่างยิ่งแผ่เมตตาสัพเพสัตตาทั้งควที่เป็นเพื่อนตัว แก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ ซึ่งกันและกันเลยหานิคาวุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เธอกวดน้ำเช้าท่านดำมมยังปฏิดานาคาทายโยพันหามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินี ทุเปกะเรโกติกะเรตายิงตายิงตาธรรมกาเนนะภวันตุโกจิตาสดิงกะรนเตทวิหารมันตะเรเทราจมัจจานวกาจพิขโว สารามิกาทานปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัพานบูตาสุขิตาภวันตุเต สาราพุตาเยปิจอันตสัมภวา สังเสตจัตตาทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพติทุกขาสกโรตุสังขยัง ธาตุทิรังสัทังธรรมธรรมัทราชบุคารัง โหตุสมะโควาอาคายัตติตายัตตาอาเมระคตุสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนโหติงสัมปาปุณายามะตัมเมอริยปเวทิเต ปัสสนาหุนตุสัพเพติปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุอุติภาวายสัตตานังสมิทังเมตุเมทนิมมาตาปิตาจา ารัตสังนิจังรักขันติปุตตะคังเอวังธรรมเมนราชาโนปัจจังรักขันตุสัพพทาพิจารณาขันห้า ซึ่งเป็นทำนองของสารพันยะโอโออันนี้ นิจจา ro ชาพระคุณห้า ฉันน้อมน nascer.